sa oiceia ornea. Ho alector, hostis to proi fonei, lofon ecei cae plectra, ectet me menos onomasdetai ectomias, cae entoe ornitho trofeioe piainetai. He alectoris exereunae ton corfona, cae sullegei sdetei ta pos kai hai peristerai haitines ento e peristere oni tre fontai kai ho alector indicos metates meleagridos how to ho callistos taos gauria tois pterois ho pelargos epiton domaton corufais neotewei he helidon struthos kita koloios kai nukteris mus pterotos hiptantai metontai periton ton oikion